osnovne struke u svoje nauke. Između ostalog, sredstva ira, fik i ahla. Mi smo puno čudo o akidi, jer često govorimo o akidi, učimo na medresama ili običnim ovim testovima i o fikhu, a isto ono 30% islama ili 33% islama je ahlak. Međutim, svaki vjerik treba vjerica da se trudi da hoće da potpuni ima zjerovanje, a onda ne može biti potpuno bez ahlaka, bez islamskog kontrola ponašanja. Atlas je najbolji pokazatelj koliko je čovjek shvatio ovu vjeru. Znači, islamski bonzo je najbolji pokazatelj koliko je čovjek shvatio Kur'an. I bez tog morala i bontona islamskog teško je dostaviti delavu i teško je dostaviti poslanicu reklame. Znači, ona mora biti sa dostavljena sa jednim najljepšim, najboljim našim ljudima a u tom nam je uzor Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kada govorimo o islamskom bontonu, onda i tu kao i šarijacu celu, znači i o afinu, i ko nema filozofije. Znači, ne može bilo ko doći, znači, i pisati i učiti ljude o ahlaku. Samo islamski bonton, da samo glavi iz Korana, iz Sunjata, iz Tajirera, selep u stavi, ispravni generacije. Znači, ne može se uzeti od nevijenika, ne može se uzeti od istanja, ne mogu se gledati nevijenicu u današnje vrijeme i zakon i sistem, pa da bi se tako ponašali kako nam zahtjeva vrijeme i prošlo u kojem živimo. Ne, islamski bonton mora da bude onakav kakav je u Koranu objavljen i kako je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dostavio svom sunetu, I kako su se ponašale prijašnje generacije, jer Allah je zašao za njiha kaže radi Allahu anhu, wa radu anhu, kuntum hajra umati muhđetina i osatikuna evvaluna min al muhađirina na ansar. Poslanik sa kom kaže hajra nati kadni. Pa zato te generacije za koje Allah je zašao rekao za njiha ahlak da je zadovoljna njime. Najpreći da odnjaha to uzimamo. A prije njih je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koji je imao jednu od većih obaveza, kada je došao od posla kao poslani i kjerce, da u potpuni ahva, kako kaže u hadisu od osnovna radijallahu anhu, da je govorio, innama bu istu u temljima na kjari na ahva. Ja sam došao da kod ljudi u potpuni mu savršim moram, ahva. U drugom hadisu kaže, innama bu istu u temljima salbu ahva. Ja sam došao da kod ljudi u savršim moji dobar ahlak. Znači da ljudi imaju lijep ahlak. Normalno Allah subhanahu wa ta'ala da nije bio zadovoljan moralom poslanika sallallahu alihi wa sallam ne bi ukazao na njega u suri ahlak. Kada je rekao neka kjan le kufi resuli dari usvetul hasale limen kjan je zullahe wa lijom al ahire wa zekjer Allah kefira. Kaže vi u svom poslaniku, poslaniku sallallahu alihi wa sallam imate najljepši uzor za onoga koji želi ahiret. Onaj koji puno spominje Allaha te baš tela. U poslaniku je najljepši uzor i najljepši primjer kako čovjek može biti najbolji vijenik ili vijenica, kako čovjek može biti najljepše biće i najbolje biće koje voda zemlju kao kao koje su bio Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje ahla poslanika kada kaže u suri kalb وَإِنَّكَ الْعَلَىٰ خُلُكِ الْعَظِيمِ Ti si Božim poslanice na najvećem stepenu morala. Ti si znači najboljeg morala u svim ljudi. A onaj ko je najboljeg morala, on je najsreći da se na njega ljudi ugledaju. Međutim, mi često kad je u pitanju moral imamo dva razmišljanja ili dva postupka kada je u pitanju moral. Ljudi koji nosi istinu, a nisu shvatili ove stvari, misle da istina bilo kako se ovaj, dostavi ljudima, ona istina ljudi tako moraju primati. Dok drugi misle da moraju ostaviti istinu, da bi za neko da hlaka Da ostavi diha, ostavi politički ajte, da ostavi sve da postavlja na njihove put, i da ljudi kažu, e mašala, vidi sve ste vi moderni, kako ste vi kulturni, kako vi vidi, a što je to, niste grudi, niste konzervanti, niste da. Znači, to su dve krajnosti. Ova zadnja krajnost je potpuno zabudjela, a ona prva može biti presna, a i ne mora riješiti. Znači, znači sve kako će čovjek postaviti. Znači, čovjek ne mora ostaviti istinu da bio lijepo glas. Čovjek sa istinom je dobro da hlaka. Čovjek koji noći čovjek bez istine i ne može biti lijepa hlaka. Jer hlaka nema, kao što smo rekli, bez Kur'ana, sunnata i ispravnih prednika. Dalje, Braća se tiče aplaka, ako hoćemo da znamo jer smo i potpuna imana, imamo i potpun iman, jer naš iman savršen u našem domjeru koliko ga mi možemo savršiti, Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu od Ebu Hureyre, kaže ekmeru imane mu'minen ve karme lahvala. Kaže naj kod budnji imam, kod muhtena je onoga koji je na, u kojoj najbolji ahlak. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu sallam Hiljarku, hiljarku, aksanu hulkam. Ili ahlaka. Najbolji su od vas oni, znači najbolji su od vas oni, koji su najbolje da hlaka. Poslanik sallallahu sallam kaže u drugom hadisu opet hiljarku, hiljarku, hiljarku, hiljarku, najkoristi od vas oni koji su najkoristni, znači to je znači, znači, to je dio ahlaka. To je jedan od dijela ahlaka. Što se tiče ahlaka i vrijednosti njegove poslanika, možda kažu u Hadisu, ništa teže na sudnjem danu neće biti na mizanu od lijepog ahlaka. U drugom Hadisu koji je mene jasno gadilio kad sam začavao ovu temu prije hrta, jeste o rajci radijallahu ane hadis i od same Ibn Zajda, kaže, poslani što sam rekao, doista čovjek sa lijepim ahlakom, dostiže sve klanjača i postača. Doista čovjek sa lijepim ahlakom, dostiže sve klanjača i postača. Pa se daću. Ovo je što je rekao poslani sallallahu alaihi wa sallam, koji nikad nije vagu kad je pita mogela. A hadis je manja vam sa objavit. Kaže, vallaha ima harađa min fije i lalhaq. Tako mi Allaha iz mojih ustu ništa drugo ne izlazi kao pitanje objava do istina. Poslanik sallallahu alihi wa sallam nam ovu rekao. Znači da su to najboljih ljudi. Znači ako mi hoćemo sestra i brat, da budu najbolji, najbolji, da se očekuju, onda moraju kod sebe da usavrše ahlak ponašanje. Ahlak se protiježe u sve do sada. Kad govorimo ahlak, to znači moral, to znači ponašanje. U svim, svim granicama svijeta. Znači mora biti, mora biti u ibadetu. Ahlak prema Allahu te bare kao te ala. Jer ti ne možeš doći džubu i kladati onaj namaga što mogao kupat. Ti ne možeš sada doći u hajci mi kladati ako, se, ako je u hajci mi kladati. Što je ahlak prema Allahu te bare kao te ala? Ako se na Allahu se bari se kaže, čim je zrije su malo, da te čim, a to sami ko Allah za sve kaže, da je i ahjal, da je on jedan dio ahlaka, i jedan dio imana, kaže mi nam iman, razumete znači, znači da je kada je čovjeka čim da Allah se bari se da se ala, kao što je Osmana radi Allahu adu, bio čim nele, kako se njega nele su stidele, a da ne govorimo kakav je njegov čim bio prema Allahu adu za veđeru. I znate, znači, priču o temi Ismaila se prenosi, može biti da se sad je prenosi Ismaila, da se kjerze u kulu Amena Bilaj, Rama Uzme Rija, Rama Uzme Veliku. Znači, ne možemo mi vjerovati da, ali na teste ovog, ovoga Adisa isprava. Kaže, Adem Ali e Kama, kada je dotakl se drveta, što je teste godina nije pogledu nebesa od sida prema Allahu te bare kroza. Kaže, kada se dotle Jugu, Ali e Kalašu, Salam, Pa kaže, što ne voliš Allaha te bariš tala, tek je bio osam godina posta. Što ne volim da te izlisi, kaže, vallaha i ti ne Allaha ne Kaže, to čim je godine dao zdravlje i samo osam godina sam bolestan i odmah da zajavućem, da, da, da molim ga za, za izvršenje. Znači, vidimo kakav je bio stih poslanika Salavatulari. Jedne prilike kaže, Benu Israju su pričali o Musa, u kako Musa se rekli kupati sa njima guli. Oni su bilo je sad dozvore, imamo što je da se kupaju zajedno, a je kada na Ani boli. Pa kaže, počeo su pitanja, Musa ima manjkavosti. Pa jedne prilike je Musa ušao da se kupa i ostavio Aliku na kamen. Pa kaže, kamen je ušao u Muhaliđi koji je otvorio rijeku. Allah to šta kaže. I be, on je počeo da niče, meni sve su došli kada prilika je Musa čavao se čovjek, onda im je dokazao Allah te bar kao da nije ona priča koju zove je ta učena priča do poslanicima, jer jedne su ubijali jednu vlažu godinu. Pa kaže Musa kada je kamen stao, sa Halikom došao i počeo je udarat kamen od sviđa. A kada je Allah te bar kao kala, kada je Adam i Hava, kada su učinili dvije, kada je Allah do stavu slovio, ovdje će stanja, vidite vi danas kako ljudi u grijeh, najveći su grijeh kada se muško žrtvo skine dvije, tako. Pa najdu na javne plaže, bore plaže, tako. A mi se, to je kaznao da Allah na ovom žalu. Allah je kaznio Adama i Havu da ostanu u Bečarije kada su odreće i kada su se dotakli drveta. Pa kada počeli su drvetko liče da postoje stavljaju po, po tim ljepcima od stiga, od stiga, od koga nema niko drugo do koga. Allaha azza wa jel. Pa se da ćemo je. To je ahlak prema Allahu se bare kule se ala. I zato je najveće robovanje prema Allahu, ta u zemlja je čega ke teravu, fe idem teku teravu, fe ime mu je rob. Da robio je sa Allahu kao da ga vidiš u svim stvari, da te znaš dobro da te Allah vidi, ti njega ne vidiš. I tu je jedan dio ahlaka, sjećaj. Prvo prema Allahu sišao, prvo prema poslaniku sallallahu alihi wa sallame, prema njegovom sunetu, kada je poslanik sallallahu alihi wa sallame, kada je dolazit će mi ljudi na hasu, Pa kaže, samo da se približi da se nasmini za hata, doće i odvijat će i neko će i odvijat u hata. Pa ću reći, gospodaru, šta je ovo imena Mustafa Muhammed? Sali, i muslima se na moj uzred. Kaže, ti Muhammed, ne znaš kada su oni uradili prije tebe, poslije tebe. Oni su uvodili na lokaliju poslije tebe. Znači, kad će, znači, se istina otkriti? prije nego što se ta istina otkri, gori je uvode da imamo taj sti prema poslaniku sallallahu alihi wa sallam. I da se ponašamo onako kako je se on ponašao. Jer ko je ovdje slijedio poslanika sallallahu alihi wa sallam u ahlaku, neće ući sa poslanikom sa osnovom žene. Znači moramo imati sti, jer Allah se bare te ozala kaže, mrinuti illaha wa rasule, ko se bude pokorao Allahu pa poslaniku. Pa kada pa on će biti, e nam Allahu alihi mine nekim dine, o svidikine, o što je daju, o što alihi mine, hati da ulajte rafina. On će biti sa poslanicima. On će biti oni kojima Allah došao svi blagoda dao prije toga, a to je kuće sveći blagoda, s poslanicu na najveće zrste u Aula, na najveće sebe. On će biti sa poslanicima, sa svidima, sa iskrenim, sa dobrim ljudima. A kako je to lijepo zvučno? Zalike, hadu mine Allah. To je pravila kod Allaha Đelešanu. Razumije se me? Ako ne bude slijedio poslanika u tom i stidio se da ne izvršava sunete, odnosno kada se ljudi stidio da izvršavaju žele da izvršavaju sunete poslanika sa mnom ovaj sveme. Pa vidimo čovjeka stidna pustiti bradu. Pa vidimo čovjeka stidna da vrati do granice da ga ne bi neko prošlo ovaj kraj. Stidna obući kamini, stidna obući afganica, stidna obući djevicu, turban ili nešto drugo što je poslanik sa mnom ovaj sveme noće imamo i tako slične stvari. Stidna Ne, njega je, njega je šeitan, šeitan na svi. I e, ništa drugo. Jer onaj kod prvi poslanika sa osnovim. Preče mu je da, da se sidi poslanika to kada dođe da ne bude na njega uopće ličio. Kakav bi to bio sudet kad ti ličen i naličen liči sa Muhammeda sa osnovim. Pa onda ti prema ljudima. Pa onda tek ti prema ljudima. Jedni prema drugim. Šta je ti prema ljudima? lagati jedan na drugu, obudovarati jedan na drugu, pregovoriti nosi tuđe riječ jedan drugu, omalovažavati jedan drugu, opetačavati jedan drugu, udarati jedan drugu, ubijati jedan drugu. To je štij, da te štij sad akvat moral spriječi i toga je. Najljepše je kakav je poslali to kakav pitanje, ej muslim rata. Kaže, al muslim nam sad na muslimina ne uliškani i veljetihi najbolji musliman je onaj od čijeg se jezik kaj ruku u mine drugim muslimanima. Takav atlas treba ko će li znati. Da od svog jezika i od svoji ruku budu mirni drugi muslimani. I ti si najbolji musliman, to kaže Mohamed sallallahu alihi wa sallam. Ahlak pojedinačno, u pojedinačnim granama. Ahlak u ljudi, znači. Allah je došao kada govori o, o žurenju kačenjaču. Vi znate da propis u šarijetu kada možemo uraditi šarijetsko tijelo, da ga ne ostavljamo. Neke ne smijemo ostaviti. Kada dođe vrijeme na malažu, ne smijemo ga ostaviti. Kada dođe imamo mogućnost da ha, ne smijemo ostaviti.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 Požurite, ne znate kada ćete predstaviti. Sada će vas to više djela. Požurite, požurite. Kad firmu bilo Allah, jeste Allah se barike tala, Allah se sada mogu naći vas ušije to. Džene oprostu kod porokle džennetu koji je prošla kao nebesa i zemlja, Rojite klin mustafin, a pripremi vam teke. Sad Allah to samo objasnaje, ko su mu teke? El ladina i unke kune fi sarai wa sarai. Oni koji dijele u nemaštini u ih kadimali. Oni uvijek dijele, ne boje se sve ovako, vallaj. Dijele kad ima ispisu, kad ima i kad nema njihoz. Tu što je stigna, tu što je stigna. To je ahlas. Mora. Pa šta kaže dalje? Da koji savlačuju srdbu, daj, savlačuju srdbu, Kako da ju zrdu? Vidi se, mi mislimo kada neko nam nešto uradi, uvredi nas, mi mislimo da je sad najbolja hrana od suda neko što se zrdu. Ovo govori za muslimane, ne govori na za kjafe, kjafe treba, ali kjafe ne treba praća, da učiš o šine, tu treba hisnatić. Ali kad govorimo mumirima, mi nismo kad nas mumir uvredi, kad nam nešto kaže, najpreće je kad jel iz galani sa nanega, iz vreda da vratiti mu isto kako ne. Čovjek vrijedan, i srca velika, i dušu čiste, i morala lijepu je ko oprosti, o jaku je nešteru, koji oprosti i slije, ali da samo uvijek opisuje pravdu, da je on dola, vaši imani i koji pomažu ljudima, strašaju ljudima, pomažu ljudima, kaže, oni su muštini, a šta se šta je muštini? Muštini je čovjek koji je on dobar i čini dobro drugima. To je mušlik. To je najveći, to je islam. Najveći iz crkve ili mana je biti mušlik. Ima mušlik, mukmin, mušlik. U imani, ovaj akida. Znači, znači, ko neko od nas voli da bude mušlik? Ali mora ovo prvo da prijeđe. Zanda bih hvala u prašnje u velom na slušao, da će ruga da se spaktaru i zunubili. E oni su oni koji nekada urade kada ahi se. Urade neki grek koji je razrad. Ali se odmah sjeti Allah. Znači, bio je u periodu kad zaboraviš na Allaha, kad si spremno svašta da se greha. Ovdje govori u prvom periodu da on nije na šeću sa Allaha, bio ga je zaboravio, sad uradio se vaše. Pa je to jedan šetio Allaha za došanje. Šta ovdje kaže vas on? Da zikru Allah ne da čovjeku da radi grije. Kada čovjek šetio Allaha, šta kaže kada čovjeka, onaj šeba to je zimu ulazi i zimu i omara zimu i ulazi zimu za sedam ljudi kategorija koji će ući u vlada, kad budu vlada, ne bilo, ali se mu lijevo, ali se bliži, šta kaže za sedmu kategoriju? Ono koje pozove ugledna žena, bogata žena, ugledna žena, lijepa žena, da ti ne alo, šta da kaže, šta kaže, četi se Allah, kaže maž Allah, sačuvam je Božo sad. Znači, čovjek koji je jako bitno da bude prisadan, da čeka sa Allah, pa će od njega Allah Jelešanu otkloniti svoj suh. Allah Jelešanu kaže ovdje, on je, on nije sa svijetu, bio malo zaboravio na Allaha, pa nije se sjećao Allah, pa učinio se dvarice, pa se sjeća Allah, on je jakiru do nuga ili Allah. A ko će tu gdje prosti grije do Allah, Azzeleš? Kaže, došlo je Božje poslaničko, sve što je kaže, a s tim ja ću Allah. Da sina će da Božje poslaničko. قال لا تعبا لا يتوب شوية كانت تتفرج لجوش لا تعبا فردت مرارا čovjek je više puta ponovio pitanje, a to sami ih odgovaraju, la takva. Ne ljuti se, u drugoj pre, predaj kaže, la takva velak je žene. Nemoj se ljutiti, tebi je žene. Nemoj se ljutiti, tebi je žene. Jer vidio da je to to sve kad jedin problem što je mogu ući u jedan ljuta. Ne mora znači danas ako se ne ljutiš nikad u žene. Na pa tom čovjeku je znači farla ta osobina. Ashabu. Pa da se ne ljuti i da uđe u žene. Dalje, braće moja. Kada je u pitanju dava. Ahlak u dan. Pa da Allah se bare kroz tala govori da man ahtanu kaule mine da'in Allahi wa amila sali'an. Pa kale ina mi ina muslimi. Kaže ima od boljeg instala da bolje govori od onog svojih pozna jedu u ilova, pa ne poziva se. Danas je najveći problem što ljudi pozivaju se. I samo svi poziva Allah u nama i nije se rekvara da bi među njima, da bi među dajama. Ako budemo svi pozivali Allah, pa se Allah za slavno na redu poslaniku u suri Jusuf u 105. majtu u lhadi i sebini, edu ilova na pasirate, ene roga ni sebrani. Ili, i vi koji slušate, ako budemo pozivali sebrani, vi ste sebrani, Ako je ukazivala Allah, nikad se nisu razilali. Onda će ukazivati sve u stvari duhu i Allah i Rasulih. Lijakno u bejama. Kad se budemo morati, ko se svi boja Allah, ko ti Allah, da će ukazivati rješenje odaslo. Iz Kur'ana i Sunnata. Ali kako se ukaziva sebi, onda u svakom slučaju tražimo dokaze da nas obrazaju. Ne sme istina doći nikako s druge strane, samo sa moje strane. Pa Allah za Đelešanu kaže ima li bolje od onog koji govori, koji poziva Allahu. Znači nije ništa kad sve spomenu koji pozivaju. Jer sam koji pozivaju Allahu. Ali prvo ne i te vi aha vrata idu. Vi ste ima da se vratke prekatila, vi ste ti koje otvora se pote, a mi ćemo ovdje sjeti kakav je živjeli musal. Već ne, Amila Čalina, on radi dobra djela, on prvi predvaka, on to znači što se bio u 19 bitaka, bio radovan u pisama. I on je prvi radio stvar kada je kada u Medini rekla su se stanovnici Medine u tu prvo vreme kada je postali su napravi živjetsku državu prijetno da pato svoj I od Rimna mu krzijana će muči potrebu. Pa se sreka su li Ashabu Medini, nešto je se suvo u Medini, postani kao Allahu, ali je svoj uzao čali na konja i otišao, on je niko pitu. Kada je kad te koji su posle izletu robu u a postani se vraća već iz vraka. Kada nije, nije ništa bilo da sam mislio sam otišao u bitci na Hunajnu poslani kada Lesel kaže kada su kada je tvrde pa Allah i zašto do strelama zrabe pa mi sila da zrabe njihova prolost i koljela pa su koji kada mogu i nogama pregazi tvrde Allah i na međutim mogli su izdrašiti našli i upočne se on se pogleda poslani što sve sve govorio vidite vrešo moje hoće da ovdje kaže mi treba raditi dobro da čakva treba ljudima pokazati i u džihadu šta je ahlas, i u džari šta je ahlas, i u ibadetu šta je ahlas, i u nečitovnom sporazumijevanju i sredovanju i putovanju i stanovanju šta je ahlas. Moramo pokazati djetom šta je ahlas, sa ženom šta je ahlas, sa komšijama šta je ahlas, sa tim ljudima moramo pokazati šta je ahlas. To što mi sve dokazuje u džihadu, šta je džihad i ahlas. Kad nije, nije mudio se ahlas spusti glavu, kad je mudio, ti bi stavio i bi rekao, Jer kaže, da bi kad bila potpani kada bi se vrijeđala vjera, ušto je kad jedne prilike kad si ljudi počeo u kari vodi poprosan, i kad kaže, wa ime hajde kelam kelam Allah, wa hajde jedni nebi Muhammed i sada Allah u alihi wa sada, wa šarra du muri mu dekatala, kuna mu dekati bila, wa kuna bila ti danale, wa kuna dalati še nani. A kaže, vrat je živa mi su se vrlo. Kaže, daj sada vam potpani se, sam nikad nije učera sebe. A kaže, se vrijeđala vjera, Uda se kada je naljutio, I se što odgovori? Kad se ljudi jahi? Kad se ljudi omalažavaju Allaha, a pored nas ljudi suju Allaha, kad ima pustio ne žali. A brat mu nešto kaže, nije ovako, kad sa oči ti nas, to se rasti ja. Ljudi suju poslanika, crkani poslanika, ne sinu ne odobila crkani da čvani sina. Kaže, ovaj sam neki šeru išu, pa šta smo ne stavim čovjek? Da su vas hvala. On misli da je tako lijepa hlaka, misli da je to hrasanje. Misli da tako mu ajdu slučaju, vallaha i nije tako. Onaj ko se digne u kanali poslanika, on će sresti poslanika, samo s će biti na stvari za njega. I poslanik uzima sabu i kaže, Ena Muhammed, Ena Muhammed, nisi Abdullah. Znaš se znači, ljudi pobjegu, koji da sve mušicu. I on je štema otkrio, on je se da šuti od polaša, on je da šuti, ja se borim da vidiš šta ću izgled. On još više ukazuje na sebe, vidiš li, ja sam poslani, nije da vaši, ja sam Muhammed sin na tu malu. Šta je htio da dokaže? Htio da dokaže da se on nikog ne boji, osim Allaha, a drža. Vi se dakle? Kada čovjek se boji samo Allaha, kad ti pitan šarijat i šarijat i propisni i tihad i okvalo, tu je akla, tu je akla u džihadu. Ne daje svoj jasla da bude žensko. Dolazi po nemo poslani kao Allaho i ošteljene borce u bitki na bezu. I ugledamo se dvije borce. I da su oni Hamza i, i Alija i, i Harik, i da su da se bolje zrti u Bejđe i njegovi sinova. I ubili i vratili se Ebu Dušane samo to crveni turban i uzeo konja i izvadi pekavo. I šefuri se pekavo. A pa neki kažu ovo je Wallahi kaže ovo je U ovim momentima je ovo dozvoljno i ovo je hrabro kada muslima treba ovu glavu muslimani odmah, oni misli, ljudi misli, ako ti je stavio glavu za lijepu, kad, uzo, kad, kad te uzme za jela ruka, skinuo kad ga idu, gdje kručio kapu u tvoj, pa mi otakvo boli čovječe. U svoj otak je bez države, bez imeka, bez žena, bez djeci, bez krvi, i bez znači, i bez sveba, samo što oni uzme za ruka, oni skinuo od drugi, ne. U islavu je kad te kjači uzme za ruka, glavu muslimani. To je akvat u džihadu u islamu, da se razumijemo od kolona hlaka. Ne, mi ne treba ima ahlak sufija, da tvoriti se u zami, pa čak ono to je kaže, kad je opali to ovo u Bibliji, kad je kada opali jedan šamar, okrenu me ti drugi kjasni. Ono je kuka višu. Kad je opali jedan šamar, pa ono deset. Znači, ne znaš ti imao posla. Jer Allah je samo čovje da zaplaći da su sjedna što ti niko govori za stvari kona i sve da rovi. Da zaplaći se te i one i zadnji asabu. Da dajte se reći onima koji su i zadnji asabu. Da mi bude jasno. Znači, koji ti imaš ti ahlak? Nema u džihadu ahlaka, braća. Pa bi se dođe pitka, onda nema sakra na glavi. Kaže, jedan je, jedan je od, od ljudi, kada je poslali sa Allahom, ali zapravo ono radijalo, došao, ušao u, u, u i danas kad sam dao ključe od Damaska, i ušao od Damaska i vidio momka, znao momka kako sad je da vodaju, a tu su slišali. To li kao nekakve, ko se pita, to što li, kada mi smo ovi iskusnici, znaš, kada dađe mom šast, i zudaro i domari, i zubar je kada znaš, u, u, u šastu ste vi tako, kada se, rola se povoljati, kao čovjek se potvore, pa kaže, ova nisu da bo vrede, kada ne vrede i kine, onaj, putan, ustrajevan zvi. Neko ne ide ustrajevan, ti voda, ti si voda. Zato Omerov ugovor, osam kataka koji je Omer napisao ovaj, kršćanima, između ostalog vijete, ako kršćan i jaše, a muslima vidje pješe, mora im sastom. Ako muslima, ne, kršćan ne bi sjedi, a muslima dođe, on mora ustati, da muslima sjedi. Tako znači. Ovo je do, dodatke poniženje. Je li ono, je li ono bio loše jako ovakav? Jer ovaj bio, jer ovaj bio grupe na njima, ne. Ovo je najmanje što im mogu kazati. Oni prema Allahu da sami čine širke, Allah da sami kaže im da širke razumno na zimu. Širke radi kad mi ubijamo nevjenike. To nije vraća moja zulu. To je prava koju Allah da sami propisuje najbolji ahlak. Džihad kad se pojavi, najbolji ahlak je odsvijetati glavu nevjeniku. Tad je najbolji moral onaj koji najviše glava donese kjafira. Da znate? Ali kada nije tima, kada je žava, sad govorimo o tome. Allah je došao kaže, Uzmu ima se bili, se bili rapi se bili hikmet, da ne roki se bili hakame. Na put gospodara čuva na najljepši način poziva. Pa kaže ovoma da se vratimo na, na, na ova ajde sure pusure. Allah za lešanu kaže za daju koji mora ima svoje osobite kosele kako poziva. Ljude u dali kaže, vala pesa mi hasana to vele sejiti Nisu isto dobro i to. Šta ovdje govori nisi to da? Znači, s ovim dalje što će Allah za lešanu se objavio, nije jednačio od sulučara i onoga kome je sulučara. Zato je rekao nije isto isti dobro i to. Znači, on neće isto nagrađeni. ولا تستوي حسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين وكالة كأنه ولي حميد Tina zlo glasi dobri. Čovjek kad vidiš od čovjeka ima korist. Naša je bio tjelaka da će primiti islam. Nego to znači prekada da primiti islam. Znači kad vidiš što ima korist za masla, za islam korist, onda će da njenu pred osaburi. Drugu taj koju kredu, kako mi sada živimo. Prijeti radi islama, ne radi, radi ne kakvi, radi ono što što je što se bojiš. Znači radi da korist ima islam. Nisu isto dobro i zlo. Znači, pored svega ovaj osabur ima dvije nadane. Što je osaburio na, na, na, na, na njegovom medijetu, je vrijeđan i će u sve to živu. Pa kada ti na zlo uzvrati dobri, i tu je dolazan, kada zlo uzvrati dobri, pa će ti neprijatelj, najveći neprijatelj, prisni pa prijatelj postati. Ovo je druga kod vakla, ali sada li vraća nisaj. Kaže, vema je da staha i vema nije sada. To mogu proći samo koji će čuvaš kak vode. Vema je da staha i vema puno sreće. Za davu i onaj koji ima puno sabora, puno je naučio da to voda dali, puno je sad burli, a kad treba da to kaže se i puno hrana. Za davu je i za mene u ovo vrijeme, je najpotrebna stvar za davu, možda u ovo vrijeme, potrebna od osa ima, a to je previše ima ovih hrana. Poslanik sa osnovom da nije bio hrana, da se nije bolio nikog osim Allaha za Bešanu, vjerujte braće da isto na nebi došla do nas. Da je poslanik mudrovo ko se danas daje mudruju i ko se danas neki alime mudruju, zao rani isla ne bi mako iz neki. Umro bi u neki. Jer čim je čovjek, ovima ovde koji zavrće mrš veliko, da nemo neko pati krijeva zavrati da njega neko uhvati pa ga davi kao što je to žehl i vi onaj i veli i ti mugre da ga uhvati pa ga davi pa da jebići kako mi kada izlazi od davljenja onda rekao pa neću ja po pa vam do meni je dozvoljno da vas izvuče voda da, da, da ne mogu sve ti kvaka da nisam usliman a to ko će živo da spavati Ne, ne, poslanik sa Allahu, ali i Vesuna ga nije zuskao. Pa vidimo, braće moja, u zavi hrabrosti Allaha i Vesuna, kada je poslanik sa Allahu, ali i Vesuna, hoće ići učiti Kur'an u džavu. A tu vam ide nešto mi insana, kome se nisi hoće da zna, svi ali se nebo iće rankama kada će penje na plavu. Da sad ti nije se nebo iće rankama, nebo iće rankama, što se nebo sada u na šumje dalje. Pa kaže, kad, kad je, a tu vam ide nešto njega, što vam ide, što mu uče, sve će sve gledati u bekli, po sami ga našli, sada oni da su muze u oči, pa nije dao, kada pa je ovi, pa nema čude kazne, kad pa ima odlada, da se ono vidi, šta će se pa vama da se uči tužiju poslanik sve volio. Zato je tu bio daje, bio halafi. Kada je poslanik sve ko hoće da uči, a vi sam da uči kako uči Abdu Ibn Rešid. To je jedan bio dučatak, ali jedan daje koji je bio najbolji daje u kufri. Svaki znači, reče. I kaže, znaš, nemoj ti ići kada nema ko da štiti. Kamo neš niko zna svoj ko će stati od vas tvoj. Kaže, ne, ne, ja ću godini poslanici. Došlo samo, oni se utišali, sjeli, svi stati, ali oni sezila Ar-Rahman, allama l-Qur'an. Hale, kako i šta ona radi, pa i ona šta su, ona njogu, ona, pot, ali on nije prestao učiti sve koga nisu baš lunesi. Kaže, kada se ga donio poslaniku, oko ne zatvorio. Kaže, veli, pre sam ti rekao da se neće nakon spiti. Kaže, vala, ja volim da ovu oko na lavnu putu stradu zadeći kao i ovu moju sutra dođe čovjek sa ulice opet i jedan čas. Ovo je zaradnost. Ovo je taj, a pitan se vi što su oni imali, što su oni imali uspija. Eto sve, pošto su ovo kraka galeba da, da izvedi kakav su meni Mohamed pošto. Pojavio. I što me nagaša. To je plena koji se šalo, kaže, u Kreši, ja tamo, za, za Jemena kada su trebali ispredi kod njih, bio da uvijek karavana kojišta prolaga kroz I oni su oni su ti kojiša da će se javiti na kada Muhammed. I je posto braka Garda, znaš da Ali bio straši. On je došao u Meku, vidio da je opasno priča, čući osnovni i žukosom. I vrati se, nije zakljato u zami, nije vidjeni svi izdani. Nije vidjeni da će zakljati. Kaj vrati se, kaj šta ti vidi? Kaže, nisam ništa čuo, sam priča za tebe kako Muhammed ovaj počeo je, da te poslu bolanje, da te poslu da vidiš što je, da jedni stani, mušo poziva, kao hoće. Kaže, ja mi sad svim. Uđe je kao stajni čovjek. Uprti je. Ovi naše dete danas treba i strah. Uprti je kao orbu, a najviše ništa ne strah. Uprti je kao orbu, uprti je kao orbu i meko. Kad je došlo u meko, nema, ne smije da niko ode, ne, ne, ne može naći baš pravo. I jedne primike, ali ja, ali Allah, onda vidi, kako ide putem, njemu svi ovdje ništa reći, ne zna, možda je od kući kada neki vidjaš. Drugi puta ga vidi na jednom mjestu, kaže, šta ti tu se ovdje kaže? Kaže, ja sam čuo neki se poslani pojavljaju, pa još, kaže, hajde za mnom. Ti ja stanem i stanem se da, da u sredcu lijeđe na cipalama, tu je u vas, tu u vas za mnom. Ne može da nas vidi da zajedno. I tako ide. Kad je došao poslanik, sam poslanik, ko su kodi od Mohameda? kaže ja pozivam u pošedio da ila ila še nama suva. Tu noć izgovorio ulicu u kja, u, u kja, nešto, kad mi je za nešto, krum kjabe, hare. Pa kaže, slušajte kurejšije, وَشَدُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَشَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهُ Oni u kolega da ga tukaju, zato što je šta vam je ljudi, pa upišete čovjeka što je kola da ima Muhammed Rasulullah. Pa znate da vi, vidio da više on nemaju ođira prema vjeri. kaže, a ona na dinja auto, što bi nao, što znate, da žika vaša karavana prolazi kroz svoje gaca. Nećete više nikad dobiti iz jemena ništa. I što ona? Pa što ga kaže u sami. Kad mi se vrati po Halifu, sam kaže, da se rekao da si slad, da ide što ti slad do ljata, pa da uđi. Kad vama će to upreti, i opet uđi! Samo shvati Allah i Allah i Allah, koliko mi smo slušali desu, koliko smo mi čuli, koliko znamo i znamo, samo Allah i Allah i Allah kod sebe. Ali on je spreman braćo da la ila ila dati život. Spreman dati život. Između nas i nije ta razlika, zato su svoji davali život za smrt, pa su imali život. Oni su spremljali smrt, imali su život. I ta dava, ona neka ima i ovaj na ovaj način. Kada vidi da ljudi konferiraju, onda ide i na ovaj način. Jer po sve nije ušto da se čuše, ne bio slab ali im je dostavi istinu su sve u glavi. Danas je ovo pouka svim dajama. Drugi je hrabro su u, u, u tuči. A da se treba nekada i tu za istinu. Kad su pitali mušici, u to ne treba da predat. Kada su pitali Srbi oko nas i Hrvati koji su nam sumom ovako učili kako su sinu. Znači, ovaj, sam ja ovdje baš nema baš lijepe i dalje. Ne malo kušni se odnosno sa kako. Jer oni nas odpada i podre šala do šala kaže ovako da se sanjima na vrijed na nešto i način razgleda. Kaže, i ne znam, bila zame mu minu. Znači oni koji vam čine zulu. Znači ko na nas nevijeli sa vam čine zulu. Njima ne treba puno vaka. Sve se više vaka, sve na vašu glavu su ide. Znači njima se može istina dostaviti. Ali da se s njima predvizaješ, glava će te otići sa ramena. Znači ona dolazi i muči se na hoće da čini ježu. Pored svih kvaliteta, onda da se radosti i uđaš od uđa u svom akar dolazi pred pred tjelavu. I ne on sam. Još 25 tišnje sa njim muhađira. Veže se za njega. I onda sve dobro i sad. Pazi. Oni su pojedina to pata ljuda. Sve pa nešto mi kaje štiri strah od omena. I onda što vam izbavio? Uvode to još daši i sluvi sa sve. I ne isto niko piti. Ali slušajte koreće, kad se ne više u kodnje u kumka do pjavu. Slušajte vas. Kad se ne više, slušajte ja ovo, zavolim i poslanikom. Ako hoće da ga mama više ne vidi, a da ga žena poželi, i da njegova djeca ostane u sirota, ne sine za onda kroz ovu dolinu. Kada je Allah i Osim, ali su samo gledali će ona. Samo gledali za njim. Danas je to sve na ovakvim mladića. Kada je poslani sallallahu alihi wa sallam, redu u kabinu nastavu u mrežu kabinu. Mljači i momake, bolje šlaku u momka, u svemu znanju, u, u hrabrosti, u snazi, u pripremi, u ratu, u suge. Nema mi treba biti kumcije. Treba ići na ovaj kumcije kruta. Čovjek kaže na konac nisu uđe za to. Pa kaže, vaša me u pašu tamo smrti. Pa će ja vam otvoriti vrata. Šta mislite, braćo, kad se čovjek ubaši 20-30 hiljada ljudi? I ti dobivaš 80 rana i otvaraš rata. Allah, dala, ne treba bolja dala u to vrijeme. Govorimo sada, kada govorimo o ahlaku, kada drugi ahlak dali, znači, vedite moja, lije primjer. Kada su pitanje vidjenici, onda se prema njima, iz nekog koga će se koristiti vam, treba lije ponašati. Oprašati. Ne radi sebe. I nemoj se misliti da je ovo poniženje za tebe. Ovo tebe samo uzdeži. Ovo te samo uzdeži da poniža. Kaže Ajša radi Allahu ana da se kao toliko. Niko se neće radi Allaha poniziti da ga Allah azve ve sve za nišu I mi vidimo kada govorimo o pomerenju ashaba, o prašta jedne drugi znači, vidimo da ne uvijek traži onaj koji oprosti. E sad, kada čitamo nekako na planu, niti ova šoka, što nego ova što su puno malo na njega, tako? E mi treba da želimo da vidimo tako. E, da ljudima dostavimo istinu, da ne reći znači da prastavo ljudima na uvrede jer oni će neminovno biti. Jer nije sada poslani Allah do samo rekao, Iza, Iza kaže da mora biti sada. To mogu sam poslati čovjek koji kaže, kada je, kad je lupan zmaštinat je svoje djete, svoj sina, šta je rekao? Ja bu ne je kimu sala, ne možda je ma upen hanu muče, vaktirala vas sada. Kad me narežimo, nama je nemo rekao vaktirala. I da ima reći to da kad svi je zvijek, kad svi su prima, e tu treba šta su reći. Slušaj ti treba sad. Jer Allah za nesanom je ovo su muhtjama kaj. A ti si koji su jasni, njivo udaći je jasna. Znači, znaš jasna da može ga svaki bez drugih u nevaju sve ni čovjek sad. Ali znači moja kaj, ahlak, Islam je crpi sin. Islam je crpi okolo. Allah za nesanom kaže da je za džene srđenje za onih koji niste sjeli u okolo sa zemlji. Poslanik sa svom kaže, la jedhul u džene, nije će ući u džene, men kjara fi kalu, ko bude imao u svome srcu, zemlje po njima učiveni, jednu tru govor. Poslanik sa svom kaže, vadi su timni za nestaje, vidi za jamih, kare oni koji se budu oholi na zemlji, neko si si, neka te istina ponekad, i kada se ponošiš isto, a se nekaj su gleda opet. Jer to je da Allah ne voli govor nije. Allah ne voli hvalica na sve. Allah ne voli oholevi. Znači moraš biti od onaj ponosa što ti isma prihvatila. Ne smiješ šta je oholevi? Ne smiješ odživljati istinu malozava i uđe. Ti možeš morati biti od njega, ali je Ali ne smiješ odvijati istinu kad dođe istina od Kur'ana i Sunnata i nešto što isto i omalovažavati ljude kad kada što i čuje ono. Kaže da sudnje danu će ljudi koji su bili okoli na zemlji u jednu najmanju trunčetu za žere pretvoriti. Kad je svi ljudi bolima gasi. Ti će ljudi pomagati. Allah je došao ne crpi ljude koji su ovdje. Allah je došao traži od ljudi da lijepo govori. I to je ahlad veću. Znači. U lijepom govoru. Ti možeš, kaže čovjek, progovori da malo kosti. Kaže, kaže u nama, kaže ti se vlasti krije sve dok je ne kažeš. A kad je kažeš, ona je tvoj vlasti. I zato Allah do sada kaže, kuli babje kuda ti, reci svojim rob, mojim robama, neka ahte, neka lije slobo govori. Doista sretan hoće sad govorim između vas, ali koja sve to u nas. Uči. Znači, lije slobo. Lije pa lije sada, što on tako je zbudi žalaj, lije pa lije se ko, lije ko drvo. Lije pa lije sada se kaže, vlata, vrata, ona žele pa vrata otvara. Gozna vrata otvara. Lije pa lije će, podijeli kad znači njegovog ahlaka. Jer poslani sallallahu alihi wa sallam kaže Kedenetum tajibatum sadaka. Lijepa riječ je sadaka. Nekada lijepa riječ može više ostao u nekom roditi slovo nego, nego djelo ili riječ ili nešto drugo. I može uputiti dosta ljudi lijepa riječ nego svoji djecu vas posljedno žive. Lijepo izražavanje svoje zloga, svoje učenosti i toga hlaka. I zato mu'minu je najpreći mu'minici da lijepo govori, da ne govori ružno, da se ne izražava ružno. Jer Allah je za stanu ne voli onoga koji izražava se ružno. Jer poslanica je to sam takav ne bi. A on je bio najveće hlak. I zato Allah je za stanu nas poliva da lijepo govorimo. Zato kažu u hadisu da mu redi, šta kažu? Kul hajdu, da uvijasu. Reci hajdu, ili šuti, boli ti da šutiš, nego da govori sa se. Što se govorite za ono da što kaže po sad, on doista ne stoje ti govorite riječ, mi će ugraća pažu na njim. Na, a ona će ga se ovaliti u džehendak se da veći hrvina. Jedne prilike sjedi ja sad pod mene i da reale gleda na, na, na televizor, na satelitskom, na jednom saudijskom kanalu i da reale, koji je poštova narod. I on se ružno prema njemu izrazi. A ovo sad je ovo, A on ne zna ko, ja znam da on ne zna ko, jer on ne zna li jednog malo muslima. Nije čovjek se ne da li ima. Zato li je srećan. Može odgovarati kod Allaha, jer on sada mu neću ženu. Jer jedi mi se u meni. Prvite. Znači, stvarno on ne sađi, nije ja između redu radi. Ali sa on ne zna kome se uče radi. Jer se pogrzno našao mu imam u njegovu mislu. I Allah je što ono nazivio, kada pogotovo znači da Allah što kore, ne rugajte se jedni drugima. Ne prenosite tuđe riječi jedni drugi. Ne malo va jedko u džene. Onaj ko prenosi tuđe riječi, ko su muža riječi, nije će ići u džene. Poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže na onoga koji ima tisto da čini nam i grije. Pasne. Znači to sve muža riječi, pogotovo kada riječi šifka da ne govorimo o njoj. To je riječ kufa za koju je dozno vrava sve po Ali kad su pitali naša riječi, Znači, ne smijemo toga, čak u arapskom jeziku braća. Ako ište idu u arapski jezik, stari arapski jezik, u njemu neće naći suci, ono što naći opšeno. Na arapski stari jezik, ove vode nije pušt. Na stari arapski pušu, ne možeš opsovati. Za shavu je bilo psovanje kad kaže, eno, sine crkšnje. Evo, ne znam rekao bilo, ali sine crkšnje. E, tu je bilo nešto zašto poslanika, poslanika je zbirao, rekao, šta je koji mu žele? Kuća bi imao da je jedan. Znači, to je nepoznat u bilo islamu. Ružna misla da je nepoznat islamu. Da li ga sam imao propis kazna ili, ili, ili ugro. A on je nepoznat islamu. Ko će da uči pravi varaški jezik, bolje mu da sljedeće uči. Jer bit će pametni bolji varaški jezik. Razumijete? Tako isto žene, kada pitaju čovjek prema želi, ahlak i žena prema čovjeku djetu. Ja bi ovdje spomenuo poslanika svoj prema rodinu. Enes radi Allah, on kaže, jel bio hadim, hadim je bio sada vlastnom, hašar se na On je bio sluga poslanikom deset godina. Kaže, bio sam sluga poslaniku deset godina, nikad me nije ružno pogledao i nikad nije nadale povijekno, nikad me nije udario. Kaže, znam djete sredničke me poslu u nečega, ja sam bio djete. I nakon sam sam djecu na ulici igraju se i nisam otišao. On je došao u zavu i vidio me kako se igra. I veli, kada ti će se do, jer se otišao u puno što tako se. Nikada ružno riješ. Sjeta se da je sam Ibn Zajda nosio zabrao, to ništa nije ništa. Djeca se sad poslali, to kaže, ko pomeruje djete, jer tako i tima pod mali, imaće se lapa koliko ima zlaka na njegove glavi. Prema ženama kaže se sad što majši, ja znam kad ti luta na meni. Kaže, kada Boži prosti? Čim kaže kako mi Ibrahima od gospodara luta se na mene? A kad kaže kako mi Muhammeda prosti? Znači, ta žena je imala takav atlas da je ona svoju ne, ne, ne godnost prema čovjeku i luta samo u tome pokazivala. Da kaže kako mi gospodara Ibrahima da se stani kod njeze, negativno da umreći. Tako su ga hvala ka ženi. Kako su ga zvala kaže ne. A tako isto kod sami sallallahu alaihi sallam. Kaže, ja je ta priča da je danije žena pričala svoju priču. I pričala jedna o nekoj umu za jednu za. I na kraju kaže ona ljubav je završila, ono se boljeli, boljeli, završila negativno. Vrata u brak. I poslani su sun da bi, a ajš se ta priča, poslani se predvijeca s ovom njoj svidnja. Pa kaže, joj nadaš je kad su cijelo reći, ja sam prema tebi ljudi nego što je jedno zekro na umu za. ta harmonija braka, harmonija društva, hajde brak sa nas i u nas. Najbolji se ljudom u koji se najbolji prema ljudima. Fijarkom, fijarkom je sa ehre i ljudom. Najbolji se ljudom se odlaske s najbolji kao svoje porodice. I zato u sami sa sami jeste, jeste, oni da kevala koliko na ljudom. A ti si, Boži ko se najljepši je hrana. I oni to sve pokazuju, sve mi imamo primjer u tome. I u dan, pa to nas i zadruži. Jedan kad vam prođe hadis, kad imam da slaviš svoj par radine, i neki da drugi dolaze na poslaniku, gdje je to svoj gdje si domaša. I jedan ogrtač jemenski bio, krumus bio. I ova da drugi ga poguće za ogrtač i napravi me ljako. Kako kao jači na, na dažu. A, o, a onda skoči na slavdoći da drugi oči dva. Kaže, poslani kota te, a sam si. Kaže, Muhammede, nisi liš poslaniš. Muhammede, da li bih, malo, nisi tu i nekaj, šta učiš? i, i ne, nekorektno, korektno ponašanje, kako mi kažemo. Kada poslanik se nasmiju i rekao, da se nešto sam. Sjećate se čovjeka koji je, koji je mokrio, u isto jedno smo sjeli, u Buharinu, koji je mokrio nešto. Pa sad počeo i on, da ga što uku. On kaže, ostav se ga, i kada te kaže, kofu vodi i koji, tako da se ovo je fiksko pravilo kako se čisti zemlja. A hoću vam reći, šta je rekao, šta, kako je, kako je ova da ljudi to se upio? Kaže, da Allah oprosti mene i Muhana, glava nikom. <laughs> Razumijete, znači, vidite kako se sve sve pokazuju primjera sadna. Razumijete, kako se treba ponašati. Šta kaže ovaj nevijeni, komu zna ime, kada je došao da ubije poslanika, pa uhvaćen, pa pri, poslani ga slijedo za stup. Slijedo ga za stup i tri dana je bio za stupom. I kada je pitao šta su radili, šta, šta je se desilo, pa on kaže, Boži poslanića Muhammed, ako me oprostiš, kada ako, kaže moja poruka sami ili ja, ako me pustiš. Ako me ubiješ, ubiješ jedno što je noć. I tako treći dan primi islam, to da li ga pošalje da u svemu zekrovom palmu to se okupa i da privati i da i dovi žele. Šta je rekao kod toga? Sad se ti ovdje da odmah ubiju. Šta je rekao kod toga? Kaže, nije li bilo mrze vjeri od tvoje vjeri? Boži propade. Sami ne ima tražbe i vjeri u svoj vjeri. Neko je vrše grada od svog grada na Divije. Sami ne ima tražbe i grada od svog grada. I ne ima vrše pati čovjek na bilo od sebe Boži propade. Sami ne ima tražbe i čovjeka od sebe Boži propade. Jer sami postupio iste da čekao sam bilo da se tuku i da učio. Nekad je bilo mudrosti u poti nekom uvedno da nas ulazi kako se jedno da živi i kada ćeš ti nisla. Proruča ako me, a on bi rajači vrlo sa me živi. Hoći kada ako me obojiš. Kaže, sigurno ti ti znaš isla na sve obojim. Hoći uzlati se stani da omlasi u redu jednom. Kaže, mene ne, ja vidim i drugi. I to ti su ti treći put kada kada je šede najbolje vaše gleda. knjige, da će stvari svoje poznavalo dobro metodologiju ljudi i kako teologiju, kada ga u praktiču ljudi, kako su uzdani ja postupiti. Ali taj atlas poslanika, kada vas čujem, kako nikad nije ljudi razumije u takvih stvari, u tisku stvari, kako on koristi slavu. Ako on omalovažava, šta bi je došlo mu čovjek kaže, ti nisi pravi da, na, da biti na ulici, ti ne ti nisi pravi, onaj iz, iz koje su potrebe kične harige i tako da što da je. Šta bi ti, ti ne bi je više prije kako E, oni su cijelo ovaj odmah kaže da umijem u nasi kad budu izgledali su. Kaže, pusti da mne. Gori se u muse, neke smile ala muse, gori se u njega židovi. Oma zna ta ovo sam nije. Kaže, vidi se ovo čovjeka. I njegov je kisne će haridije, ljudje, koji će izaći, koji će bi haridije na onaj, na došnjavu haridka židovi. Ali poslani sam sve njega upio. A druga hitnu vidi, koji je sve prikaz da pravi, jer je ovo trebao doći vlada, i njega treba izabrati da krave mi hadu da reka, znači vidite, on treba da bude vladar, to izaklam se što što sa poslankom Muhammeda što u Jadini, nema kakve šutali se nije pravio po talistom. Kada ga njegov sin za prvo ovaj povodan na prvo veli Musala, kada je sad u rajšu da su na hljalu pa se objelo, pa njegov sin je prvo stao na medijska vlaka, nemo dao ući, šta je rekao, pusti ga, naredio mi da ga pusti. Kaže, onda taj da ubiju mu na vaška, može i pokaže. Kaže, onda ne reći da je poslanik ubija svoje Samo se da mi nosi. Ali ti je sjela ima kaj. Ne u ovome toj stara da govorite od kada sam sam ahlak, pa sam jao da samo da ja ga ubiš sigurno. Ali pošto je to slavi kao sve ne radu sa svojim, da sigurno bude srći. Je naši štiha da kakav. A poslanik je kao lahu, ali si vam neka kjava, ko ti je sume usta, to je hak sada. I su poslanik ima se najbolji uzor. Zato da će ovo je lako razvojiti, ovo je lako razvojiti. Ako su pitali ti i svoja čala, nemoj se li mu se bolje te prijeđiti a osim ako nije kjafir, ukušnjavio se i da će ubiti nešto. Ako u pitanju islam, ne daj se islam dokaže tu ljučnju i, i šaru, i hrabrost. I ne, ovo čuješ razilaženje i među u, u desu, znači kada čakam desu. Znači ako pitanju ja lično, moje, moje lični interes, moja čast, moje zahcije, nije problem. Jer nisu samo ljudi. Ali kako islam bira šafir, ovo znači nadebuje. Onda neće, ako sada budeš zahvalan za kakav pokrava, da se zna da nemaš imana. <laughs> ako budeš kad sve budu gledali, da se zna da nemaš imana. A ne da više. E sada se to obrat. Sada kad ti da isto, kaže pa ne, ne, on je daj, kuka. A kad njega neko dize, hvala. Treba nje ubit, tako, to. Ali isto, a može s ovo štovat, može s ovo i ostaviti. Može s ovo i kuće, kvaš, može s ovo svakako. Ne, on čovjek svakako. Ali kad pitam ja i moj vjetak i moja žena i moja vjetak su sam spreman odmah sad ljudi još više kao vam. Ti se sve sa nije. To je kontra hlasko. Nego ti se ljudi, ah i sve su, kada se islam skrnavi, islam ti propisi. A kada se ti tva poruka skrnavite, ostrali mutni na ono halal i vajatu vajatu. Allah i, ali to samo ima Allah, da ti Allah nagradi zemlje sam išavate. Dakle, Allah nagradi sam. Okay. نقول قول هذا واستغفر لكم من الله غفور رحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا تكفيتا. Kamara, to pročito sam u knjiži put pravog muslimana, ako se kaže brat udari kamarom, znači ima pokrenu u ljubu ovaj. Ne, nije, govorimo o tebi. Ja ga ja, ali po fanstvu u hadisu da prekreta, to kaže onaj i kad se znamo s mana suhve ljudi se kuri u džehennu. Znači ti kad dobro dođe to se žijak se nama da ubijeni. I ovdje je nastoj da ubije svoga. Zato je u Gorejde već u Sjetemno, kada je bila fika je dođa Hama, da je bila fika i da je znala ko u sebi ovo zrna sam piš. A evo zene Matiš, to je što pitan. A bila ima ona, evo zene. Ibn Abbas, on pa su svima sabio od dana kada nisu ruči ovdjeni. I pada su sve do njihal. I mi sad pomoći njihal po vjetu. Se pomoći su ovdje da su pao bili kad vlaka. I ja je sad, sad pomoći su nisu kao išli. To se ruči ti braći i sestri. Prijeći preko, preko neke površke vlaka. Jer je lina. To mi manjkano. To ima. Ali kao bi prijeći, to je manjkano. U nalazniku su kukavici. Znači musliman kad pitan, musliman ima svoj svijet u I njim kad je osvijali nada će nada da dolažeš vam. I sve na jadu da dolažeš vam. Kako će dobro kazati? Ja ne razumio sam, kada musliman u pitan treba ostaviti kakaj, kada je on ne treba. Znači mi kakav musliman rekli. Ako musliman pa će dobro da mi kao hajda mi Možemo mi javno da vidimo Jusuf Kusta, jer što je javno vidimo Jusuf da stiše glava kako noći. Baš je trebalo kad hada vidimo Jusuf da kome stiže glava. Zato što bi hada vidimo Jusuf u bilo vremu, u bilo slavu, u bilo sada ime. Takav zulučan, od koji se vrlo uče razilazi, to da je prvo da damo uvijek, i je za nešto kad vidimo Jusuf, tako? Znači, tako znači, slučaj neće spustiti neki muslima. Neće spustiti da radi šta uđe. Neće spustiti čovjeku, čovjek uđe oblast i idemo oblast, samo čak i dan sebe šta nama. To nije više insan kakva treba. Jer kada je poslan to će vada muslima po svom kule kitabu, kipa od kupom. Da bi nama znanja. Što vam je muslimana i prije. Ako on nosio u grijevu, ali ono da radi, prebavi se. On je onda onaj da koga mi ni, ni, ni hala, kakva ne hala, ubaci i odgovoriti, šta vam je spustiti. Nemu treba šta dovoljati. och familj. Det är just det där fokus. Tänk vänligt. Lyssna på det. Han kommer på